بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Mi nastavljamo ako Bog da uz Allahu pomoć sa drugim našim predavanjem, također iz područja Akide, a predavač je isti, dakle, magistar Elvin Husenović. Bojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala išafir anbiya wa mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Vidjeli smo ukratko znači temeljne stvari u vezi sa vjerovanjem muslimana Interesuje nas sada pitanje Sečka ćemo malo da se sve smiri ponovno. Pa Interesuje nas pitanje kako, gdje, na koji način mi da naučimo tu akidu? Za nas ovdje u Bosni i Hercegu. Znači, vidjeli smo šta, sad nam treba da vidimo kako u Bosni ovdje može da se nauči ispravna akida. Prvo, pod broj jedan, akida treba da se nauči slušanjem direktno od ljudi. Jer samo čitanjem mnogi stvari prvo ne mogu se shvatiti onako kako bi trebale. A drugo što je još opasnije, mogu se pogrešno shvatiti. Prema tome, samo čitanje nije dovoljno. Mora se slušati, mora se koristiti prilika i zašto ne bi, ako stvarno ima ljudi koji to interesuje, došli do nekog učenog profesora, doktora, ne znam, nija, rekli, oć, ili bufti da odu i kažu, hoćemo u džami i tako dalje, da imamo neka, neka predavanja i slično, baš na tu temu šta i kako vjerovati. To pod jedan. Pod dva, čitanjem i učenjem. Ja ću vam sad pokušat od onog knjiga što, što ja znam da je prevedena u Bosni, da vam ukratko opišem svaku knjigu, o čemu se radi, o čemu govori i da li je dobro čitati ili ne. prva knjiga znači ja kad sam rekao malo prije ne može se samo čitanjem ne znači da ne treba čitati Čitati se mora ali nije samo po sebi dovoljno prvo što je korisno i što bi trebali pročitati svi to je knjiga tri osnovna načela štampana je s komentarom a i bez komentara dijeljena je našim hađijama Knjiga je prevedena davne 80. neke, a prevođena je i posle rata. Prevodio je Senajt Zajmović, magistar, radio je doktor, odnosno recenziju radio doktor Zuhdi Adlović. A knjiga se sastoji iz četiri dijela. Ovo vam olakšavam, daj vam o čemu knjiga govori, kad, ako budete i kad budete čitali, da znaju. Prvi je uvodni dio koji govori šta mora znati svaki, svaki čovjek. Znači govori o četiri stvari koje mora znati svaki čovjek. Drugi dio govori o tri stvari koje mora znati svaki musliman. Znači, prvi dio govori o četiri stvari koje je dužan svaki čovjek, bio musliman ili ne. Nego čovjek kao biće šta mora znati. Drugi dio knjige govori o tri stvari šta je dužan svaki musliman, šta mora znati. Treći dio govori o spoznaji Allaha Đelešanu, poslanika i vjere. I četvrti dio ima završetak tamo, onako kao neki sadržaj. Knjiga je kratka. Četvrti kao nekakav rezime knjige ima. Rezime, kao neki zaključak. Knjiga je vrlo, vrlo sadržajna. Ona može stati na 4-5 stranica sam tekst, osim komentara, a uprko svojoj uh, kratkoći sadrži preko 70 dokaza. Što ajeta, što hadisa. I to bi preporučio svakom da je čita više puta i ako nešto ne zna, ovaj, nije mu jasno i tako dalje, da pita nekog kod koga dobije priliku. Druga knjiga. Zove se Iman. Nosi naslov Iman. Od doktora Jasina. Iman nju je preveo doktor Adlović, Zuhdija. Zuhdija Adlović je preveo. I ona je posle rata prevedena. Ona je dobra i sastoji se iz tri dijela, ali vrlo je korisna, treba je fino znati čitati. Prvi dio se sastoji od temeljima vjerovanja. Govori o imanskim šartima. Govori o imanskim šartima. Drugi dio govori o suštini vjerovanja. I treći dio govori o stvarima koje izvode iz imana, znači koje su suprotne imanu, kao što je širk, kufor, licemjerstvo i tako dalje. Znači to je isto tako korisno pročitati Maksuz da bi čovjek s tom knjigom čovjek doživljava jedan vid onako šta znači baš oni osnovni temelji i principi vjerovanja. Lijepo je na savremen način urađena i tako dalje prilagođena. Treća knjiga. Jednoća stvoritelja. Jednoća stvoritelja. Ta knjiga govori o jednom dijelu samog vjerovanja, to je Allahova jednoća, tevhid, i to njegov jedan specifični dio, a to je Allahovo gospodarstvo, stvaranje. Znači, s tom knjigom, iščitavajući tu knjigu, čiji je autor Abdul Međid e, Zindani, mislim da se tako zove, ako, nisam, ako neko, nek me ispravi, hmm. jer ima jedan drugi, dobro, on je. Znači, tu knjigu kad čovjek čita, prvo produbljuje njegovo vjerovanje u Allaha kao gospodara i stvoritelja svega. Znači, specifično se time bavi. Znači, bavi se tevhidom rububijeta, gospodarstva. Sljedeća knjiga koja je dobra zove se knjiga tevhida. Knjiga tevhida. Knjiga tevhida. Nju je preveo doktor Šukrija Ramić, a ona upotpunjuje ovu jednoću stvoritelja ta, time što se bavi tevhidom i badeta. Kako obožavati Allaha Đelešanu? I ona se sastoji iz četiri dijela. Knjiga je malo poveća. Prevedene su, prevedene su dvije verzije na bosanskom jeziku ima jedna ona stara što je raširena, ima novija jedna verzija koja je malo više prilagođena onako našim podnim. A to je, prvi dio govori o tevhidu i badeta uopćeno. Upoznava nas. Šta je to tevhid i badeta? Drugi dio govori nam o važnosti tevhida. Zašto je to važno da mi i badet činimo samo Allahu Đelešanu? Treći dio nam govori knjige, on je malo poduži, o tome šta upotpunjuje naš, naš ibadet i naš tevhid. Pa to je recimo tevekul, odnosno oslanjanje na Allaha Đelešanu, nada u Allaha Đelešanu, strah od Allaha Đelešanu i tako dalje. I četvrti dio koji također čini jednu cijelinu, to su poglavlja i naslovi koji govore o, a, o onome što skrnavi taj tevhid. To jest o širku, o nekim grijesima, o malom širku i tako dalje. Znači, knjiga obuhvata sve četiri cijeline i možda je od ovih koje smo do sad nabrojali najvažnija da je čovjek dobro, dobro sažvače, znači da se tako izrazim, da je dobro ovaj prouči i da dobro shvati šta je u njoj, jer sadrži izbilja temeljne stvari o tevhidu, širku i tako da. Dobro. Ko hoće malo više da se upozna sa islamskim vjerovanjem, ko hoće malo više da se upozna sa islamskim vjerovanjem, neka čita Tahavijevu poslanicu. neka čita Tahavijevu poslanicu. Tahavijeva poslanica štampana je na bosanskom jeziku u dvije verzije. Prva verzija je veoma kratka, zelena knjiga, piše Tahavijeva poslanica, ima tekst na arapskom jeziku, dole ispod na bosanskom jeziku i vrlo, vrlo kratak komentar komentar Nju je preporučeno, inače je komentirao jedan doktor, savremenik, doktor El, El, gdje je pokušao da približi ta značenja i korisno je taj manji, manju verziju pročitati da bi se moglo ući onu veću. A ova veća verzija, šira verzija, nju je pisao Hasan Kafija Pruščak na arapskom jeziku, a obradio ju je i prilagodio na arapskom, pa potom i na bosanskom jeziku, doktor Zuhdi Adlović. To mu inače bio magistarski rad, magistarska teza dok je radio. I nju je korisno pročitati i prostudirati baš, jer sadrži puno pitanja u vezi sa vjerovanjem e, kojih nema inače u knjigama koje smo naveli ranije. Znači ona bi bila kao neka najopširnija knjiga, koja sadrži prvi dio vjerovanje u Allaha i govori o Allahovim imenima i osobinama, drugi dio govori o vjerovanju u ostalih pet imanskih šarta, tako da se upotpunjava šest imanskih šarta, zatim govori, normalno, u sklopu tih imanskih šarta ima puno pod tačaka koje govori recimo o nekim sektama, to i tako dalje, kako je, u čemu su zalutali i slično. Zatim govori o našem odnosu prema poslaniku sa selem, govori o šefatu, zatim govori o tačkama u vezi sa odnosom prema učenim ljudima, prema učenjacima i ostalim vjernicima i završava se na kraju savjetima inače kako musliman treba da se, da se ponašaju. Sljedeća knjiga koju je dobro pročitati u vezi sa vjerovanjem i akidom, a na bosanskom jeziku je prevedena, to je Vasitijska akida. Vasitijska akida. Ona je prevedena također prevodio je profesor Emsar Pezić, koliko znam, svršenik Medinskog univerziteta, Zašto je važna ta knjiga? Inače, autor Ibn Taymih, rahmehullah. Važna je zato što na najkraći način predstavlja vjerovanje. Onako kažete, jedan, dva, tri i tako dalje, nabrajati sve šta, šta vjerovate. I prije deseta godina otprilike, rađena je jedna studija i analiza na Mekanskom univerzitetu, Umul Kura, gdje je proučavano koliko Ibnu Taymiye, rahimahullah, vodi računa o konsenzusu, o iđumahu. Jer ima onih koji kaže da Ibnu Taymiye ne priznaje konsenzus. I rađena je studija u njegovim dijelima, pa između ostalog jedan od eh, magistranata tada bio je zadužen za vasitijsku akidu, da vidi koliko je konsenzus zastupljen u njoj. I došao je do zaključka da svaka teza, sve što je navedeno u toj vasitijskoj akidi je konsenzus muslimana da je to tako. Da vjeruju u to. Znači cijela knjiga vasitijska akida kao da Ibn Taymih je rahmehullah time želio da zabilježi vjerovanje muslimana uopšte. I prvi dio predavanja bio je, pa, praktično prepričali smo tu vasitijsku akidu. Znači, sve što je spomenuto tu po konsenzusu četvorica imama, mezeba, Ebu Hanife, imam Šafe i to, vjerovali su u to i to je bilo njihovo vjerovanje. I zato je ta knjiga Vasitijska akida važna. Postoji još nekoliko knjiga koje nisu toliko važne, kao što je prevedena je Kešu Šubuhat i još neke druge ljubav prema poslaniku sa selem između slijed, ispravnog slijedjenja i novotara i tako dalje. To je sve preporučuje se pročitati, ali ovo što smo naveli je važno u poglavlju akide. Postoje knjige Ibnul Kajima brojne gotovo sve prevedene su. Međutim, većina njih nije specijalizirana u akidi, nego govori uopćeno o vjeri ili o nekim poglavljima vjere, tako da ih je korisno čitati kao lektiru. Naravno, nemojte zaboraviti i uvijek to ponavljamo. Najuzvišenija knjiga na zemaljskoj kugli je Kur'an. Zatim, najvjerodostojnija nakon nje je Buharijev sahih i muslim, znači sahih muslim. Imamo sreću, jedni smo od rijetkih naroda koji sve to imaju prevedeno. Postoji Buhari cijela verzija, postoji skraćena verzija koja je pomeni korisnija za nas. Znači, skraćena koja je štampana kalema u, u, kalemu u okviru rijaseta islamske zajednice. Znači, e, skraćena verzija ima tamo, piše izbor hadisa u jednom tomu štampana, vrlo korisno, vrlo lijepo. Isto tako i muslim ima štampan u jednom tomu, ima u tri toma, S tim što ovaj u tri toma što je štampan e, ima prednost nad ovim iz tog razloga što u fusnotama je dosta prenijeto komentara od imama Nebevija. Tako da je korisno pročitati taj komentar. I Buharijev sahih i Muslimov sahih imaju poglavlje, odnosno prvo poglavlje o vjerovanju. Pa su sve hadisi navedeni o vjerovanju. U Muslimovom sahihu to je prvo poglavlje. A u Buharijevom sahihu to je drugo poglavlje nakon poglavlja o objavi. Ide poglavlje o objavi, zatim o vjerovanju, pa o abdestu, namazu i tako dalje. Toliko od mene za ovaj put i za ovaj kurs. Molimo Lađan Šanom da nas pomogne i učini od onih koji slijede ono što je najljepše, slušaju ono što je najljepše i rade ono što je najbolje. Kulukam li hada, estakfir sallallahu ala nabina Muhammed.